Det var leierdag den 13. februar 1915 at er en grint var kommet innan fjøren i sand. Det var så vir at kvalpen der kom til gongen. Det var vir å koma i båten ur kvalpa og til sand. voru fyra båtar som sandvishinkar hei manna og låg vi hesur upp i vi rynten og takk valpen kan kom. Ja, ja, man sier jo at fatt kan feien fåra og etter året hese det må man nok ha samla her. sex manna færi umkomst og vær toga einar kanska trutsar til fyra bors langt innan fyrir jokur. Ólu ju fall, nýir iver bata. Han kvar upp, men toga han kom ut undan at brotumum, fleit rett rettjum. nekka som ikkje summas, til nesta brot og leie atter og liv og bata. Eisen er nu, ta et hel meg av fleitana rett hjulet. Men så kom trea brot, to han ta kom undan at rattle, kom han og lukka som etter, etter kant i oppa. Fjore og løy leie så atter og dyr. Da var han som med av A minne båteren i omkomst var er et stort fyramannafell. Han slongtes leisare luft rundt. Det eitna i stov einen manni a bliva fastur vi og tata lua i atter slappana av Mian Men öll hesi ólunu ging er i ein tríi bátur innan fyrir allar hinar bátar. Og hisum bátrun rør yttu gjarnan öll ólaun og fullur undir stokkanar af sjók. Og kemur og rettjule út um allan far. Okkur við vøru her, vaðst hem um ne klorliga sumtja. Og eisini passa. Der fór fram ein harrans berek, ein sjónli guds undir hér, en isen bátur kundu koma fram við lúgum. Men guds hond er sterk. Man kan hefur ta vissi að vera stóru múnur og að tói við með áur menn, allt leysar er að gera og til usli tar fink i usen i at. Fyrta menn vauti her, sutt unga loir,